Եթերում հայուհի ռադիոհանդեսն է։ Մարտակերտի շրջանի Վանք գյուղում ապրում է մի գեղեցիկ ընտանիք։ Գուրգենյանների բազմազավակ ընտանիքը, որի գլխավորի Վահան Գուրգենյանի հետ այս հաղորդաժամին կզրուցենք ամուր ու ջերմոջախի ստեղծման ու պահպանման, կին տղամարդներ դաշնակ հարաբերությունների, երեխաների դասյարակության եւ այլ հարցերի շուրջ։ 17 տարի առաջ Վահանն ու նրա տիկինը Ազգանուշը Արցախի իշխանությունների հրավերով Շիրակի մարզի Արթիկ քաղաքից տեղափոխվել եւ հաստատվել են այս գյուղում։ Կարճ ժամանակում վանքն ու վանքեցիներն այնքան հարազատ դարձան, որ պայմանագրի ժամկետը լրանալուց հետո նրանք որոշեցին մշտապես մնալ այստեղ։ Մշակութային մի փոքրիկ օջախ է նրանց տունը, որի հյուրընկալ տանիքի ներքո երկով ու ասմունքով, հումորով ու համով հոտով զրույցներով ուղեկցվող հավաքույթներն անպակաս են։ Ընտանիքի վեց զավակներն էլ աչքի են ընկնում ոչ միայն ուսման բնակավարում, այլև ուրտված են երկելու, ասմունքելու, քանդակելու եւ այլ զիրքերով։ Օրինակելի այս ընտանիքի հաջողության գաղտնիքը բարձելու համար մենք զրուցեցինք ընտանիքի հոր հետ, ով գյուղում կազմակերպվող մարզամշակութային միջոցառումների ամենաակտիվ նախաձեռնողն է ու կազմակերպիչը։ Մարզիչ մրցավար մտերիմ է գրչի հետ եւ նրա խոհերն ու զգացմունքները հաճախ են հանգու ռիթմ ստանում, հյուսելով գողտրիկ բանաստեղծություններ։ Վահան Գուրգենյանի հետ մեր զրույցն սկսեցինք հարցից, թե ամուսիններն ինչպես ընդունեցին Արցախ տեղափոխվելու բախտորոշ վճիրը։ Ծնտով Շիրակի մարզի արտիկ քաղաքից ենք։ Արցախ եկել ենք 2001 թվականին։ Մասնագիտության մանկավարժներ ենք ես կինս։ Հիմնական կնոջս մասնագիտության բերումով որպես երկերաշտության ուսուցչուհի հրավեր ենք ստացել բանկ դպրոց գալու համար։ Համաձայնվել ենք եկել, պայմանագիր եղել է 5 տարով, հետո լրացել է պայմանագրի ժամկետը, բայց կապվելով Արցախյան հողին ջերին բնությանը մարդկանց, այդպես էլ այստեղ ենք։ Ու այստեղ էլ մնալու ենք։ Աշխատանքային գործունեության մասին ինչ կասեիք։ Աշխատանքային գործունեության մասին կասեմ մանգավար շատ քիչ եմ աշխատել, քանի որ աշխատած ժամանակահատվածում անմիջապես տեղափոխվեցի մշակույթի բնակավար, որտեղ երկար տարիներ 85 թվականից մինչև 2000 թվականը մշակույթի բնակավարում եմ աշխատել, տարբեր աշխատանքներ եմ կատարել, հետո տեղափոխվել եմ Կարծան նույն այդ մշակութային գործունեությունը ստեղծել։ Այս հանդեսի հարցերը հիմնականում վերաբերում է կանանց, մեր հայուհիներին, ընտանիքին, ընտանեկան դաստիարակություն։ Երբ ասում ենք հայուհի, դուք ինչպեսին եք պատկերացնում 21-րդ դարի հայուհուն կամ ինչպեսին կուզենայիք տեսնել։ Իմ կարծիքով հայուհուն, որ դարում էր տեսնել, միևնույն է, նա հայուհի է, նա տարբերվում։ Իր արդակինով իր բնավորությամբ, իր խելքով, իր շնորհքով, իր միստուկացով միևնույնն է տարբերվելու է մյուս աղջիկներից, կանանցից, մյուս ազգերից, չէ՞ վիրավորելով որևէ մեկին։ Բայց այնուամենայնիվ ամենաճիշտ բնութագրումը հայույուն երևի չարեսն է տվել, որ մեր հեզաճգուն մեր նազանի աղջիկները այդպես են մնալու։ Գերդաստանի կանայք որևէ բան թողել են, նրանցից որևէ բան ժառանգել եք Ես մեխանիզատոր ընտանիքի ծնունդ եմ։ Մեր ազգը ամբողջովին մեխանիզատորներ են աշխատել եղել։ Մայրս հասարակ տնային տնտեսուի եղել, բայց այնուամենայնիվ մեր դասիագությամբ մեր երեք եղբայրներ եւ քերոջս դասիագությամբ շատ է զբաղվել։ Ճիշտն ասած, սովորում ենք առանց որևէ ստիպելու, բայց այնուամենայնիվ ստիպում էր, որ էլ ավելի սովորենք։ Ու միշտ կերգնում էր, որ Սովորելով դու միայն քեզս օգուտ տալիս։ Կանեք, որոնք ձեր կյանքում հետք են թողել կամ դեր են խաղացել, կան։ Իհարկե, երևի չկա նման տղամարդ, որ իր կյանքում կինը որևէ հետք չթողնի կամ դեր չխաղա։ Սովորաբար տղամարդու մոտ կյանքի այդ տարբեր փուլերում կին ասվածը տարբեր ձևի է վենում տագերում, պատանեկան սեր է լինում, երիտասարդական հասուն տարիքում արդեն իր հարազատ կին իր համար միակն անկրկնելին է թվում, բայց ջահել տարիքում մի քիչ այլ է լինում, բայց միևնույն ժամանակ ես Սևագյան խոսքով եմ առաջնորդվել, սիրել մեկին եւ մեկ անգամ։ Ինչն է գնահատում ձեր երկրորդ կեսի մեջ։ Իմ երկրորդ կեսի մեջ առաջինը նվիրվածությունը, երկրորդը միմյանց նկատմամբ սերը, համակրանքը, վերաբերմունքը, իր երեխաներին նվիրված լինելը, իր աշխատանքին առաջին հերթին, նա որպես մանկավարժ ինչ անում է դպրոցում անում է նաև տանը եւ ես ընկան հբարթեմ իմ կնոջը, որ նա իր մասնագիտությամբ հետնորդ պատրաստեց, հանձինս մեր ավակաղ չկա, ու կարողացավ իր մեջ եղած պապագա նեգած կեները երկի նկատմամբ ժողովրդական երկի հատկապես փոխանցել ես էլ որպես երկար տարիների արվեստի աշխատող ժողովրդական աշխորական երկի սիրահար իր մեջ դավելու եմ գնադեր եւ չնայած արդեն բավականին տարիքին ամենադեպս հաջախագել եմ երկեր տալիս որովհետեւ իր երկի ինձ համար ուրիշ է ինչու աղջիկա երկ ուրիշ Կարելի ասել որ երկով է նվաճել ձեզ Իհարկե դա էլ կարելի ասել, ինքը արդակինով էլ ոչինչ։ Համենայն դեպս երկը ինձ կապեց իր հետ եւ ես հիշում եմ մեր առաջին հանդիպումը, որ ինքը իրենց տանից մածուն էր բերել, մեր հիմնարկ աշխատելու ժամանակ ընդմիջում ենք անում։ Կեր այդ մածունը ես առանց իմանալու որ ինքն է բերել, հետո որ հարցրեցի, ասեցին ազգանուշենստան մածունն է։ Կադագով ասեցի, թե սարանցիներ էլի կուտեին, տեսնում երկրորդ օրը վերեց, էլի վերեց։ <laughs> Եվ չեմ ասում սեր առաջին հայացքից, ամենայն դեպս մենք աշխատակիցներ ենք եղել, ճանաչել ենք, նույն համակարգում ենք աշխատել։ Համես որ մի հոգի մի մարմին ենք եղել, ու այդպես էլ շարունակում։ Իսկ ընդհանրապես ընդունում եք սեր առաջին հայացքից ընտանիք կազմելը, թե ժամանակ է պետք որպեսզի զույգերն իրար ճանաչեն։ Նախկինում նման հաղորդաշար էլ կար, բայց հիմնականում դա շատ խապուսիկ է, շատ երերուն է։ Լինում են դեպքեր, երբ սեր առաջին հայացքից ամուր ընտանիքի հիմքել է դառնում, բայց լինում են դեպքեր, որ հաջախագի միմյանց չեն հասկանում, հնարավոր է երկագի իմաստ ունի։ Սովորաբար իմ կարծիքս այն է, որ հատկապես հատկապես հայ կինը, հայ տղամարդը պիտի սիրի անկեղծ, պիտի մտածի միայն սիրելով ընտանիքը կազմելու, զավակները ունենալու ու ամուր հիմքա դնելու։ Այսօր հայ ընտանիքի ինստիտուտը ինչ զարգացումներ է ապրում։ Մենք առաջընթաց թե հետընթաց կարող ենք արձանագրել։ Ամուսնական տարիքն արդեն բավականին առաջացել է, երիտասարդները հիմա, ասենք 18-20 տարեկանում չեն ամուսնանում, ավելի շատ արդեն 3-4-րդ տասնամյակում են փորձում ընտանիք կազմել։ Սա լավ է թե վատ եւ ինչ պատճառներ եք տեսնում սրանում։ Իմ պապը կոնկրետ մի խոսք է սիրում ասել, շատ էր կրկնում, թե մեկ անգողնություն արտնացողը չի փոշմանում, մեկ է շուտ ամուսնացողը։ Բայց հիմա Ես կողմնագից եմ, որ հատկապես երիտասարդները ամուսնանան 20-22 տարեկան հասակում, տեղան բանակում զորացրվելուց հետո աղջիկը, եթե իհարկե սերունի ուսման նկատմամբ ավարտելուց հետո։ Բայց ելնելով այսօրվա իրավիճակից մի քիչ սոցիալական պայմաններից ուշ են ամուսնանում, դա արդեն այլ հարց է, Համենայնդեպս ուշ ամուսնանալն էլ լավ բանի չի բերում մեր գենոֆոնդին ազդիմ, հա։, հա, իհարկե հասկանալի է դա, Բայց այնուամենայնիվ իմ խորհուրդը նա է, որ շուտ ամուսնանան, չեմ ասում իհարկե ամիջապես դպրոցը ավարտելուց հետո, բայց ամենայնիվս ամեն ինչ շատ սիրուն է իր չափի մեջ, իր ժամանակի մեջ։ Կա բան, որ ձեզ դուր չի գալիս այսօրվա հայ ընտանիքներում, զարգացումներ, որոնք, ասենք, հեռացնում են ավանդական հայ ընտանիքից։ Իմ անձնական կարծիքով հայ ընտանիքի ամրությունը միշտ եղել է ու լինելու է։ Հայ ընտանիքի բացառությամբ կան դեպքեր, իհարկե, որ ամուր չեն հիմքերը, բայց այնուամենայնիվ ընտանիքներում այսօր սոցիալական պայմանները մեծ տեղ խաղում մի քիչ մոդայի է դարձել աբհարզանները, դա էլ մի քիչ առաջ ասեցի, երևի ոչ իրաց ճիշտ ճանաչել կամ սեր առաջին հայացքից եւ այլ նման հանգամանքներից ելնելով։ Իմ կարծիքով մեր ազգային պատկանելիությունից ելնելով այսօր մենք հպարտ ենք, որ հայ ենք, եւ մեր բոլոր մեծերը, մեր գրողներ, բանաստեղծներ, չգիտեմ, արվեստագետներ միայն մի բանում էին տեսնում մեր ազգի գոյությունը միայն ամուր ընտանիքում։ Որն է համարում ամուր ընտանիքի հիմքը։ Ամուր ընտանիքի հիմքը մեկն է սեր, միաբանությունը, ընտանիքում միմյանց ճիշտ հասկանալ, միմյանց կողքին կանգնել, իրար օգնել, թերությունները չմասսայականացնել մյուսների նկատմամբ ավելի լավ է թաքուն ասել տվյալ թերությունը ամուսինը կնոջը կինը ամուսնուն կամ երեխային եւ միահամուռ լինել որոշումներում միահամուռ Ինտահամարտ հարաբերություններում հենց ընտանիքում առանձին դերաբաշխումներ դնում եք, ասենք, սա իմ գործն է, սա ձեր գործն է եւ սա իմ գործը չէ, սա քո գործը չէ։ Սովորաբար ես աշխատանքի բաշխում այդ հասկացողությանը դեմ եմ։ Կինտահամարտ հարաբերություններում հավասարություն է եւ կինը մտաբեի սայմ աշխատանքն է ամուսինն դան աշխատանք ընդանուր առաջ չի գնալու ով ինչով կարողանալու է միմյանց օգնելու է մենակ ես հաջիկով եթե հարց տինի գնուց կօգնեմ կինս ինձ կօգնի կամ երեխային ուսման մեջ աշխատանքում ընտանիքում այնպես որ փոխադարձ վստահություն գրել կա սպարես որտեղ հայուն չեք տեսնում հայ աղջիկը պիտի լինի նախ առաջինը հայեցի դաստիարակված Հետո աշխատանքը իհարկե այսօրվա այնելով սոցիալական պայմաններից ոչ մեկին էլ չեն կարողանում մեղադրել այս աշխատանքը։ Կնոջ համար այս աշխատանքը տղամարդու համար։ Համենայնդեպս չեմ կարողանում ասել, թե այսօրվա իրավիճակից որը հայ աղջկան հարից չի։ Քանի որ մեր աղջիկների նկատմամբ շատ բաստեր կարծիք եմ եւ չեմ ուզում որևէ վատ բան ասել նրանց մասին։ Ինչ պիտի անի կինը, որ դուք հիասթափեք նրանից երև ինձանից բաժանվի գնա։ Թե չէ ուրիշ դեպքում ես նրանից չեմ հիասթափվում, որովհետև արդեն այս կան տարվա մեր ամուսնական կյանքը ցույց է տվել, որ մենք իրարից երբեք էլ չենք հիասթափելու կամ էլ հանդերձյալ կյանքում կարող են բաժանվել։ Բազմազավակ հայր եք, Աստված իրենց մուրազին հասցնի ողջ առողջ պահի, ինչ երազանքներ ունեք կապված նրանց հետ, թող բոլորն ի կատարածվի։ Դաստիարակության հարցում ձեր սկզբունքները շեղվում են, թե միասնական պահանջներ եք ներկայացնում եւ ընդհանրապես խստապահանջ սիրո կողմնակից եք, թե սիրում եք շփացնել։ Երեխաների դասյավության հարցում մենք երկուսս էլ ամուսիններով համակարծիք ենք որում առաջին հերթին մեր երեխաները պիտի լինեն լավ մարդ, մարդկանց օգտակար, իրենց կատարած աշխատանքով, իրենց դիրքով հասարակության մեջ, ու առաջին հերթին կարողանան սեր համակրանք վայելել ուրիշի կողմից։ Մեր երեխաներին երբեք չենք ցկտում թույլատրել գնալ փառասիրության, որը լավ արդյունքի չի հանգեցնելու, բայց ուզում ենք որպեսի նրանք կատարեն այն աշխատանքը, ինչը այսօր մեզ է պետք ժողովրդին է պետք։ Եվ ասեմ ձեզ 250-ից ավել պետություններ կա աշխարհում դրանից ընդամենը 150-ն ունեն pedagogical, երկիր, գեդին, հող, որից մեկը մենք ենք, հələ երկուսն ունենք, Արցախ Հայաստան։ Այսօր մեր երիտասարդությունն է ողելու այդ երկուսը։ Գոհ եք այսօրվա երիտասարդությունից։ Իհարկե, իհարկե շատ գոհ եմ։ Առաջին հերթին մեր երիտասարդությունը իր նվիրվածությունը, իր ոգին, իր կորովը ցույց է տալիս այս մեր պայքարում։ Եթե երիտասարդը պատրաստ է կյանք զոհել, հանուն մարդու, հանուն ընկերոջ եւ ընդհանրացնելով հանուն հայրենիքի, ապա նա ընդունակ է այդ երկրում լավ քաղաքացի լինել, մարդկանց համար օգտակար լինել, լավ մարդ դառնալ։ Եվ այսօր մեր այդ երիտասարդները, ովքեր մեր սամաններում հսկում են մեր անդորը, խաղաղություն են ապահովում մեզ համար։ Նրանց երևի տանը իրենց ընկեր-ընկերուիներն են սպասում կամ մայր, հայր եւ այլն, այնուամենայնիվ նրանք կարողանում են այդ իրենց մտածմունքը, որ իրենց հետևում մարդիկ են կանգնած, գումարելով իրենց հայրենասիրությանը դառնան այսօր ժամանակակից օրինագելի երիտասարդներ։ Ձեր ուստրերին եւ դուստրերին նույն ձևով եք մոտենում դաստիարակության հարցում։ Պահանջները նույնն են, թե։ Իհարկե նույնն են։ Աղջիկներին բնականաբար մեր ծառայության առումով չեմ ասում, երկու տղաս ծառայել են, երրորդը մոջավնակներս ծառայելու է։ Ամենաձևս ես նրանց խորհուրդ եմ տվել, որ առաջին հերթին հայրենասեր լինել, պատրաստ լինել, ամեն ինչի պատրաստ լինել ընդամենը մեջ բերումով ասեմ մեծ շիրազի խոսքի ասում է 7 թվորդի ես կզոհեմ հանուն իմ հողի եւ ընդո այսօր ես չեմ ասում թե մենք պատրաստ ենք զոհելու մեր ворթիներին մեր հողի համար բայց այնուամենայնիվ առաջինը մեր երեխաների մեջ հայրենասիրությունը որովհետեւ միակ բանը որ այսօր կա որով այսօր մենք գոյատևում ենք այդ հայրենասիրություն միասնությունն է Գիտեմ, որ գրում եք, գրչի հետ մտերիմ եք, մեր հայուհիներին ձեր գրածներից որևէ բան կնվիրեք։ Ծովն էլ է ուզում համբուրել մեկին, նա էլ է ուզում սիրել ու սիրվել, փարվում է ափյան շարժ քարերին ուզում է մեկ էլ, մեկ էլ համբուրվել։ Ծովի ալիքները գալիս են հպարտ, համբուրվում ամրոտ քարերի հետ, գալիս են ինչպես հերոսներն անպարտ, նահանջում պարտված թշնամու պես ետ։ Սիրն էլ է մարդու համբուրվել ուզում, համբուրվեն թող շատ ինչքան կուզենան, միայն թե չլինի դասոս կերազում, միայն թե իրարից երբեք չհեռանան։ Շնորհակալություն։ Վերջում կցանկանայինք ձեր մաղթանքները մեր հայրիներին։ Մեր հայրիներին կամենում եմ երջանկություն, անznական, աշխատանքային, իրենց իղձերի ցանկությունների իրականացում, ամեն մեկ իր բնակավարում եւ այսօր մենք հբարտ ենք, որ ունենք հայ աղջիկներ, հայ կին եւ Կամենում եմ, որպեսզի մեր հայրների մեջ այձեմիկներ, հրպսիմներ շատ ու շատ լինեն։ Հիշեցնում ենք եթերային ձեր ուղեկից Արցախի հանրային ռադիոյի հայուհի ռադիոհանդեսն է։ Մեր հյուրն է Վահան Գուրգենյանը Մարտակերտի շրջանի Վանք գյուղից։ Բացում ենք մեր հանդեսի երկրորդ էջը։ Նշանավոր հայուհիներ շարքը ներկայացնում է մեծ բարերար ամենայն հայոց բանաստեղծ Հովանես Թումանյանի մտերիմ ընկերուհի իշխանուհի Մարիամ Թումանյանին։ Մարիամ Մարկոսի Թումանյանը ծնվել է 1870 թվականի հուլիսի 21-ին Թիֆլիսում։ Նախնական կրթությունը ստացել է Թիֆլիսի Գայանյան դպրոցում, ապա քաղաքի առաջին իգական գիմնազիայում։ Մարիամ Թումանյանը ողջ կյանքը նվիրեց հայ մշակույթին, նրա առաջընթացին։ Աշխատակցել է մշակին, աղբյուրին, հասկերին։ Նրա նախաձեռնությամբ եւ ֆինանսական միջոցներով Թիֆլիսի հայաշատ թաղամասում հավլաբարում հիմնվել է հայկական ժողովրդական թատրոն։ 1895-ից 96 թվականներին թուրքական կոտորածներից մազապուրց փախստական հայերի համար կազմակերպել է գորգագործական ու այլ արհեստանոցներ, հոգ տարել նրանց բնակարանների համար եւ այլն։ Ծնողազուրկ եւ որբ աղջիկների համար կազմակերպել է որբանոց։ Իր միջոցներով Աբաստումանում կազմակերպել է թոքախտով հիվանդ երեխաների համար առողջարան։ Համաշխարային առաջին աշխարհամարտի տարիներին կանանց եւ աղջիկների համար կազմակերպել է ջուլհականոցներ, կարուձևի, կոշկակարային արհեստանոցներ։ Եղեռնից մազապուրց հայ որբուկների համար նա Դիլիջանում բացել է որբանոց։ 1902 թվականին Թիֆլիսում կազմակերպել է հայկական դրամատիկական ընկերություն, որի նախագահը մինչև 1907 թվականը եղել է ինքը։ 1908 թվականին Թիֆլիսում կազմակերպել է իշխանուհի Մարիամ Թումանյան եւ ընկերություն գրահրատարակչություն հայ գրողների ստեղծագործությունների մատչելի հրատարակման համար։ Իշխանուհի Մարիամ Թումանյանը մշտապես օգնել է հայ գրողներին։ 1915 թվականից մինչև 1925 թվականը գլխավորել է հայ գաղթականերին օգնություն ցուցաբերող կազմակերպությունը։ Վրաց նշանավոր բանաստեղծ Ակակի Ցերեթելին մի առիթով ասել է. Ես նույնիսկ նախանձում եմ հայերին, որ նրանք ունեն ձեզ պես գիտակից կին եւ հասարակական գործիչ։ Ափսոսում եմ, որ դուք վրացուհի չեք։ 2003 թվականին Երևանում բարերար Հարություն Սիմոնյանի շնորհիվ հրատարակվեց Մարիամ Թումանյանի Իմ համառոտ կենսագրությունը եւ իմ հիշողությունները արժեքավոր գիրքը։ Մարիամ Թումանյանն իր մահկանացում գնքել է 1947 թվականին Թբիլիսիում։ Շարունակում ենք թողարկումը եւ մեր հայուհիներին առաջարկում մնալ ռադիոընթունիչների մոտ։ Օգտակար խորհուրդներ շարքի այս թողարկումը կօգնի ձեզ կենցաղային մի հարցում լվացքի ժամանակ զերծ մնալ տարածված սխալներից։ Հղումը TV-մո շփաթաթերթի։ Լվացքը տանտնտեսուհու հերթական գործերից է։ Առաջարկում ենք ցանոթանալ կանոնների, որոնք անհրաժեշտ է պահպանել լվացքի ժամանակ։ Լվացքի մեքենան պետք է մաքուր պահել ծառայության ժամկետը երկարացնելու համար։ Խորուրդ չի տրվում այն փակ թողնել տահաճոտը կանխարգելելու նպատակով։ Լվացքի փոշին լցնելու տարան պետք է անպայման լվանալ։ Մեքենայի ներսն էլ պետք է մաքրել ու չորացնել։ Եվս մեկ հնարամտություն՝ մոտավորապես տարին մեկ անգամ խորհուրդ է տրվում մեքենան դատարկ վիճակում միացնել, լցնել կես լիտր քացախ եւ միացնել ամենատակ ջրի ռեժիմով։ Չի կարելի միանգամից շատ շոր լվանալ։ Իհարկե լավ է, երբ տարողունակությունը շատ է, բայց պետք չի ամեն ինչ միանգամից լցնել։ Մեքենան կարող է պարզապես չդիմանալ ու խափանվել։ Սրբիչներ լվանալիս ողողելու լրացուցիչ հեղուկ ավելացնել պետք չէ, որովհետև այդ հեղուկից երբեմն գործվածքը կորցնում է խոնավությունը ներծծելու հատկությունը։ Իսկ սրբիչների դեպքում դա ցանկալի չէ։ Ծածկոցներն ու բարձերը պետք է կրկնակի լվանալ, ինչպես հարկն է։ Լվացքի փոշով հիմնական լվացքից հետո խորուրդ է տրվում սպիտակեղենը եւս մեկ անգամ լվանալ, բայց արդեն սովորական ջրով։ Դա օգնում է վերացնել լվացքի փոշու հոտը։ Չի կարելի քլոր օգտագործել։ Այսօր բազմաթիվ լվացքի միջոցներ կան եւ ցանկացած բից հնարավոր է մաքրել։ Քլորի օգնությանը կարելի է դիմել միայն այն դեպքում, երբ արդեն ոչինչ չի օգնում։ Հակոստի կոճակներն ու կոճգամները պետք է արցակել այլապես լվանալու ընթացքում դրանք կարող են փոխվել։ Տաբատների կայծակ շղթան պետք է փակ լինի, որպեսզի այլ հագուստի չվնասի։ Ավելի շատ լվացքի փոշին չի նշանակում ավելի մաքուր։ Լվացքի փոշին պետք է չափավոր լցնել, այլապես ստիփած կլինեք եւս մեկ անգամ մեքենան աշխատեցնել, որ հագուստի վրայից փոշին լրիվ մաքրվի։ Հագուստը պետք է տեսակավորել, սա գիտի ամեն մի տնտեսուհի, հագուստը պետք է տեսակավորել ըստ գործվածքի ու գույնի։ Այս պարս կանոնները պահպանելով դուք ավելի երկար կօգտագործեք ձեր լվացքի մեքենան եւ կպահպանեք հագուստեղենը։ Այսօրվա համար այսքանն էինք նախատեսել։ Ավարտվեց հայուհի ռադիոհանդեսի հերթական թողարկումը։ Այն պատրաստել էր եւ արեց խմբագիր Մելանիա Միլոնյանը, մոնտաժը Կարինե Հայրապետյանի, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյան։